ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ivyuma Marie Alphonse kubw'Imana amakuru ndabashikiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira urupapuro rwemeza ko umuntu atagwaye umugera wa COVID-19 ngo yakwiye gutangirwa kumbibe kugira byorohereze abadandaza ndengambibe bakaba babisabye nyuma y'inama bagiriraniye n'inzego zitandukanye zikorera muri ico gisata ikobero mu ntara ya Muyinga hari kuri uyu wa mbere ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe biguma biduga ku masoko nk'ibiharage ku isoko ya kote biri muri zone ya ni mu gisagara cya bujumbura igiciro cy'ikiro hari aho cyaduze hafi amafaranga amajana atanu imuhinga kandi abantu barenga mirongo ine baramaze gufatwa n'indwara y'agasama abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara bakibaza ko ishobora kuba yazananye n'abariko bava mu bihugu bibanye muri bucanandi y'amagara y'abantu nayo yo kuri uyu wa kabiri tugaruka ku ndwara y'ubugendakanwa n'icyo kugwa kugira abantu bayirinde barasaba ko urupapuro rwemeza ko umuntu atagwaye umugera wa covid cumi n'icyenda rutangirwa ku mbibe nyine babishikije nyuma y'inama bagiraniye kuri wa mbere nabo mu mushikiranganje bujejwe injira Burundi mu karere ka Afrika buseruko ubushikiranganji buraba ubudandaji hamwe n'abajejwe amagara y'abantu muyinga yabereye ikobero ku rubibe uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania hakaba hari mu ntumbero yo kwikingira ikiza ca covid 19 iruhande y'izo mpapuro Policarpe ku bwayo havugira ishirahamwe ry'abadandaza ry'abadandaza ndengambibe asaba iyugururwa ry'imbibe zo hasi nk'uko vyagenze ku mbibe zo mu birere n'inkuru tubaza Eline Bell nibigira bishoboka bodufasha kikazoza gukorerwa ngaha ku mipaka amida w'ingabire aserukira abadandaza ndengambibi mu yinga inyuma y'iyo nama ashikiriza ko urupapuro rwemeza ko umuntu adafise umugera wa covid cumi n'icyenda rutoroshe kuronka akavuga ko rufata iminsi irenga itatu naho nyene rugatangirwa mu gisagara ca bujumbura gusa nka gipapuro bagupimira ko muri insp bishoboka bodufasha kikazoza gukorerwa ngaha ku mipaka kubera nk'umuntu afise umutahe muto avuze ko agiye i bujumbura bujumbura akarindira ko bazomuha inyishu hari igihe yari ari bujumbura hariho igihe uca usanga uburyo buguma buba bwinshi kuri wa mutahe muto ukaca usanga arabuze n'ukungena azoca aronka n'akandi katahe kujabuka urubibe iruhande yugo rupapuro ishirahamwe ry'abadandaza ndengambibe ribona ko ruruhisha abadandaza bari kure y'igisagara ca Bujumbura Policarpe kubgayo avuga iryo shirahamwe ry'abo badandaza mu Burundi asaba iyugururwa ry'imbibe zo hasi inyuma y'iyugururwa ry'imbibe zo mu kirere ariko ingingo zo kwikingira ikiza ca coronavirus zigategekanywa notangura gushimira leta y'u Burundi ko yashoboye kugurura imbibe zo mu kirere abadandaza bagashobora kugenda bakarangura bakongera bakagaruka abadandaza dukorana nabo benshi bajabuka mu gihugu cya Kongo cyo kimwe n'ibindi bihugu nyene dusanzwe duhana imbibe ntibariko barakora bigatuma rero ubukene butera cyane abadandaza bajabuka imbibe umudandaza njabuka mbibe mu bisanzwe akaza akora nuko atwara ibintu hakurya y'igihugu hanyuma akazana ibindi abikuye mu icyo gihugu imbibe zo mu birere cyo kimwe n'izo hasi zugawe na leta y'u Burundi mu kwezi kwa ndamukizo no mwaka mu ntumbero yo kwirinda ikwiragizwa gikiza cya covid-19 urakoze Rinibere ni bigira tubandanirize amakuru yacu muri iyo ntara nyene ya muyinga mu gisata c'amagara y'abantu abantu barenga mirongo ine baramaze gufatwa n'indwara y'agasama mu turere dutandukanye tw'iyo ntara mu gihe hari haciye imyaka iyo ndwara itibonekeza bivuye ku masekeza y'incanco zihabwa abana muganga hajejwe intara y'ubuvuzi ya muyinga avuga ko yoba yavuye ku ruja n'uruza rw'abanyagihugu bava mu bihugu bibanye agahamagarira umunyagihugu wese abonye ibimenyetso nk'uduherehere twinshi ku mubiri ugushuha n'agakorora kwihutira ku ivuriro rimwegereye mu maguru mashya n'inkuru tubaza Dieudonne Nzeyimana inkuru ivugwa cyane mu micungararo y'ibitaro vya muyinga ni yuko hari indwara y'agasama yasubiye kwiyadukiza aho hari n'inzu nk'icumba caherewe abagwayi indwara mw'ivyo bitaro abashika mirongo ine nibo bari bamaze kwakirwa mu mpera z'indwi iheze hagwiriyemwo cane cane abana ariko hari n'umugabo n'umugore ngo imaze kwandukira bava hanini mu karere k'ubuvuzi ka muyinga ariko no mu turere twa gashoho na giteranyi haribonekeje umwana umwe umwe ayigwaye amakuru adahakanwa na muganga Eric Nkunzimana arongoye intara y'ubuvuzi ya muyinga ntawuzi iyo yazananye gushika ubu uretse ko abavuzi bicura ko iyo bayazananye mu ngenzi z'abanyekongo bagira uruja n'uruza baza miki gihugu tumubajije ikigiye gukorwa ngo bakinge ko ako gasama karandagata yishura ko inzego zibijejwe ziri ku kivi icyo kumenya nuko ngo mu ntara bizwi ko incanco z'agasama zatanzwe n'uwacandazwe bijika agafatwa kiretse ko katamusinzikaza cyane wari we wese yibonye ko ibimenyetso nk'ubushuhe ibicurane n'uduherehere twinshi ku mubiri yo kwihutira kujya ku mavuriro umuriro yiteguye kubakira imuyinga Dieudonne Nzeyimana radio isanganiro urakoze Dieudonne tugaruke mu gisagara ca Bujumbura igiciro c'ibiharage caduze muri iyi minsi no mu minsi heze ikiro cavuye ku mafaranga igihumbi n'amajana indwi bigashikaho gishika ku mafaranga ibihumbi bibiri bamwe mu badandazi bakorera ku isoko ya Kotebu mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu bagendeye bavuga ko iyo bahora babirangura bitakiboneka abadandaza cyo kimwe n'abaguzi basaba leta ko yokorohereza abadandaza bakura hanze ibifungurwa kugira ngo biciro bigabanuke gutyo abanyagihugu bashobore gusuma byoroshe n'inkuru tubaza Lydia Gahimbare kiro canke ayarenga mu gihe byahora bigurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana indwi n'amajana umunani ku kiro jone ubu iri ku bihumbi bibiri n'ijana kinure turacayigurisha igihumbi n'amajana indwi iyi kirundo niyo isa n'iri kirakoroka gatoya iragurishwa icyatanu byarazimvye ugeranije n'ukuntu byari biri mu mezi yahera ubu turabona yuko biriko bigenda bizimba umwe mu baguzi twahuriye aho isoko ya kotebu avuga ko nubwo ibiciro biguma biduga ngo barabisuma uko babisanze turabisuma uko nyene kuko urumva wavuye muhira ntiwotaha udasumye upfa umuco utwarabike mugabo ugasuma baba abadandaza cyo kimwe n'abaguzi basaba leta korohereza abakura ibifungurwa hanze y'igihugu kugira ngo ibiciro bigabanuke kera ibiharage muri iki gihe cyo kwezi kw'icumi na rimwe no kw'icumi na kabiri hariho ibiharage by'abavyeze mu Buganda ibiharage bita kijambere byahora biza bigasaidiya ibi byo mu Burundi ibe igatuma ica ikoroka bikaza ku ibeyi ntoya rero je mbona bikunze leta yo abadandaza bakagenda kubizana bakabigurisha ku beyi iri hasi kuko igihumbi n'amajana indwi ibihumbi bibiri so ari we wese no mu kubigura baridoga bagomba bavuga ngo ni menshi ikintu dusaba leta nuko yo korohereza nk'abantu babikura ruguru bakabisha bishikana ngaha i Bujumbura ko twe nk'iyo turiko tubabaza yuko tugabanura batubwira yuko babarihisha amataxi umva rero amataxi nayo ashobora kuba ari imvo imwe ituma ibihaga bica biduga amataxi akwiye gukurwaho kubera nk'ibi bintu vy'ibiribwa ni ibintu bikenerwa n'umuntu ari we wese urumva rero iyo bakwiha amataxi bica bigurishwa ku beyi ntoya cyane natwe baba bariko borohereza abanyagihugu bose Ibyo biciro vy'ibiharage vyaduze biravugwa kandi ku muceri ibitunguru hamwe n'ibindi urakoze Lydia tugume muri ico gisata kijanye n'ubudandaje urugero rw'abadandaza abakorera mu isoko nkuru ya Kayanza beno no mu micungararo yaho bakingira ibidandazwa byabo mashira hamwe y'ubwishingizi mu gihe c'impanuka y'umuriro ruri hasi hagati y'ibice 10 na 35 gusa kwijana Gilbert Nyandwi mustaneri wa commune Kayanza amenyesha ko kugira ngo ibyo bitigiri vyiyongere mu ntwaro bategerezwa kuzoza barahimiriza abadandaza biciye mu manama n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva bamwe mwabo badandaza twavuganye baba abadandaza ivyimburwa bitandukanye abadandaza impuzu n'ibirato mu iyo soko ya Kayanza eka ndetse n'abafise amazu y'ubudandarizo mu gisagara ca Kayanza benshi muri bo bavuga ko atamakuru akwiriye bafise kubijanye no kwinjira mu mashira hamwe y'ubwishingizi bw'ibidandazwa vyabo ibiharuro tuhabwa n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubwishingizi sokare mu kayanza byerekana ko urugero rw'abadandaza bamaze kwitabira gukingiza ibidandazwa byabo mu iryo shyirahamwe rungana n'ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana gusa prince juste arakiza aserukira iryo shyirahamwe akamenyesha ko benshi mu bagize ibyo biharuro ari abadandaza imiti abafise amahoteli abafise ibituro bitanga igitoro ndetse n'abafise amahinguriro uwo aserukira ishyirahamwe ry'ubwishingizi sokare mu kayanza akamenyesha kandi ko abadandaza bakingiza impanuka y'umuriro cyane cyane amazu babamwo ari ariko ngo n'ibyo bakabikora kugira ngo baronke ideni muri banki batanze izo nzu nk'ingwate mu ishyirahamwe ry'ubwishingizi soka mu kayanzaho bamenyesha ko urugero rw'abadandaza bitabira gukingiza ibidandazwa byabo mu gihe hoba impanuka y'umuriro cyangwa irindi sanganya riri ku bice cumi ku ijana gusa haba muri sokare cyangwa se muri sokabu abaserukira mu mashyirahamwe y'ubwishingizi mu kayanza basaba abajejwe intwaro ndetse n'abarongoye abadandaza kuza barafasha guhimiriza abo badandaza silvestre nduwimana arongoye abo badandaza amenyesha ko ayo mahimiriza aza yaratanguye aho avuga ko mu ntumbero yo gutanga akarorero keza ku bandi inzu y'idandarizo yi yiwe hamwe n'ihinguriro ryiwe rikora inzoga y'ibitoke aza yaramaze kubishyira mu mashyirahamwe y'ubwishingizi nagiribera inyandwi musitanteri wa komine kayanza amenyesha ko mu manama atandukanye mu ntwaro bazoza baragirana n'abadandaza azoza aratumira abo baserukira ayo mashyirahamwe kugira ngo bishyure ku bibazo bya bamwe n'abandi mw'abo badandaza mu kayanza patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba turabandanya n'ano makuru twabateguriye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'indwi amashyirahamwe atandukanye mu burundi agejwe inyubako ahamagarirwa kwitwararika gukingira ibidukikije hamwe no kwitaho abakozi bakoresha byashikijwe kuri uyu wa mbere n'umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe inyubako ryitwa groupe ESK mu mfunyafunyo y'igifaransa ni mu gihe iryo shyirahamwe ryari rihejeje kuronka urupapuro bita certificat izo rwemeza ko rikora ryubahirije amategeko mpuzamakungu juvenal sakubu havuga ko mu gihe amahinguriro yokora hatubahirijwe ibidukikije byo babisa no kwisamburira ko n'inkuru tubaza jean marie vianney ndakumana Iryo shirahamwe Groupe EISEK muri kino gihe ririko rirarangura ibikorwa byo kubaka inkombe z'uruzi ntangwa mu gice c'ishure EPGP riri muri zone ya Nyakabiga hamwe no kwibarabara rya Mukarakara riri muri quartier ya Kigobe n'igice c'ibarabara rya Mugoboka kuruno wa mbere ryararonkejwe urupapuro bita certificat izo gwemeza ko rikora gisunze amategeko umuyobozi w'iryo shirahamwe avuga ko urupapuro kuribo ari urudasanzwe n'urupapuro rudasanzwe kubera n'urupapuro urupapuro ibikorwa dukora nka certification izo 9001 bijyanye na karite y'ibikorwa dukora 14001 bijyanye ibidukikije dukoze ibikorwa tutubahiriza ibidukikije wosanga tuko tubisamburira ko izo kaniseke mire bijyanye abakozi bacu aho dukorera ni ibintu byiza bizodutuma tuja ku rwego mpuzamakungu mu bijyanye n'ibikorwa dukora Jivenari Sakubu amenyesha ko ako gashimwe kazotuma bitwararika kurangura imirimo kuruta uko vyari vyifashe muri kino gihe. Tugiye kurushirizaho kwitaho ibikorwa gusumba kubera izi pro mwabonye ntushobora kururonka udasanzwe ukora neza utubahiriza bimwe vya kalite bimwe vya environnement bimwe vya santé sécurité. waramuso wa groupe AESEK aterakamo ayandi mashira hamwe kurangura imirimo yayo yitwararise gukingira ibidukikije no kwitaho amagara y'abakozi bakoresha bagende muri iyo nzira yo gukora ibikorwa mwene ibi nabo nyene baza yuko mu misi mike amashyirahamwe mu Burundi agiye kwitwararika ibi bintu cyane cyane kugira nabo nyene ashobora gutera intambwe do prise mu mugambi wa leta y'u Burundi wo gukingira inzuzi ufashwe mu mugongo nishyirahamwe mpuzamakungu pinide iryo shyirahamwe groupe EISEK rikaba ryararangije ibikorwa vyo gukingira inkombe z'uruzi ntangwa mu gice c'ishure EPGP na mukarakara muri kino gihe iryo shyirahamwe rikaba riri kuri abandaniriza ibikorwa mu gice ca mugoboka kiri muri quartier ya Mutanga Side hano mu gisagara ca Bujumbura Urakoze Jean-Marie Vianney Ndakumana imigenderanire iri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ubufaransa ni kimwe mu vyaganiriwe ko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe u ubufaransa mu Burundi mu mubonano bagiriranije kabaye n'akajyo ho gutumira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama itegekanijwe kubera mu gihugu cy’u cy'ubufaransa mu kwezi kuza kwa Kigarama mu nyuma ya umukuru w'igihugu akaba yahavuye yakira uwuserukira banki nkuru y'isi yose hamwe n'abakorera mu gisata c'amabanki n'amasuranse umubonano wabaye mu mwiherero imyaka mirongo ibiri n'umunani irarangiye umuririmbyi nikiza david batazira nikideve yitabye imana n'umuririmbyi yacisha mu mudiho ivyiyumviro bihagaze ku gukunda igihugu gukemura ibibazo biri mu miryango be no mu kibano hamwe no gushira imbere umwidegemvyo n'ibindi yarakoreye no mu migwi itandukanye y'umuziki christian savier aragaruka ku vyamuranze bavuyemwo mu nyuma abaririmbyi bakomeye b'ico gihe mu nyuma asubira kumanuka i bujumbura yiga kuri atene aho yahuye n'abaririmbyi be n'abacuraranzi benshi mu kimajana icenda na mirongo irindwi na kabiri kubera iciza cy’intambara yaciye ahungira ikongo aca aserukira mu rwanda aho yashinze umugwi we bita aho yanse no kuririmbira leta y'icyo gihe agashyira imbere umwidegembyo wiwe mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo umunani na gatandatu aragwara cyane aca arahindura atangura kuririmbira imana aho yashoboye gusohora indirimbo nyinshi cyane zishika kuri mirongo ine mu nkurikirane z'indirimbo bita album umuhinga mu bijyanye no kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo amenyesha ko iyo ndwara ivugwa kandi gakira mu buryo bworoshe igihe ivuwe igihe ivuwe ku gihe uwo muhinga hanura abantu bose bo ku myaka itandukanye kugira isuku ryo mu kanwa ngo kuko ari bwo buryo bubereye bwo kwirinda ubugendakanwa ohonera muco umugore afise ingwara y'ubugendakanwa baramwandikira imiti itandukanye bivanye n'ibimenyetso muganga fabrice ntwari yanonosoye kuvura ibijyanye n'indwara zo mu kanwa n'amenyo akavuga ko umuntu akuze cyane cyane baryo bafise amenyo basubirije basabwa kuyagirira isuku kenshi gashoboka duhereye ku muntu akuze iyo umubiri umaze gutakaza inkomezi rero ibyo byokora byinshi ni ukugerageza ko umubiri ugumana ubwa mbere na mbere izo nkomezi kugira ngo ushobore kwigwanira abantu bafise amenyo basubirije ayatakaye abonye turabasaba yuko bayoza kenshi kandi neza kugira ngo bashobore kugwanya iyo ndwara ko iva muri ruhande ija mu rundi ruhande umuntu akuze garasabwa kandi kwisuzumisha n'imiburi buri rimwe ku mwaka ku muganga w'amenyo ikindi naco e, turabasaba yuko abantu bari bo bose biyugumura neza nk'abantu baba bafise ijya miti eh, navuze y'uku kwivura nka asuma ijyanye bapompa turabasaba yuko bahejeje kuyikoresha baheza bagaca biyigumura mu kanwa kugira ngo ya miti yasigara mu kanwa no ku rurimi ishobore kuhava ntishobore kuja gutera ikibazo ikindi naco dusaba turabasaba yuko boja kwisuzumisha kwa muganga araba indwara zo mu kanwa n'amenyo n'imiburiburi rimwe mu mwaka ushobora guca muganga ukurikirana by'amenyo agaheza akaraba indwara ziriko ziratangura mugaheza mukazivura hakiri kare kurinda ubugendakanwa ku mwana umubyeyi wungenze akaba yari akikoresha bibero iyo akize ni ugusubiriza kajya gatwe ka bibero ikindi nacyo ni ugufasha umwana isuku ryo mu kanwa nk'uko nabivuze no ku bakuze umubyeyi ngo asabwa kandi kugirira isuku ibere imbere y'uko konsa umwana hariho ababyeyi bafite afise ingeso y'ukonsa umwana uko nyene atabanje koza amabere ivyo biratuma naho nyene haba kwanduza umwana canke umwana nawe nyene arashobora kwanduza umuvyeyi iyo umwana afise indwara y'ubugendakanwa akonka hama ahejeje konka umuvyeyi ntaheze yoza amabere arashobora kwandura iyo ndwara akanwa igaciza itera iyindi ndwara y'amamikoze ku mabere cyangwa ku moko ikindi naco imbere y'uko umuntu aterura umwana ntabanza akarabe neza ahejeje guterura umwana amukora mu ntoki umwana ahejeje aca ahitana urutoki akajya kugonka cyangwa akarushira mu kanwa urumva ko bica bimutera zangorana ingore y'ubugendakanwa irashobora gutandukira n'ibindi bice by'umubiri igihe itavuwe ibyo ngo bigashobora gutuma umurwayi ashobora kuhasiga n'ubuzima na cyane cyane ku bavutse batageze canke umunakuze, afise abasoda bake mu mubiri muri bushana yandi zokurikira azobabwira mu buryo bwiyaguye uburyo bubereye bwo kugira isuku mu kanwa urakoze onera muco arakoze na muganga fabrice ntwari ni hano duce dusozerera amakuru yacu yo kuri uno mutaga